Павло Тичина, ви знаєте, як липа шелестить. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілуй їй очі, кохана спить. Ви чули ж бо? Так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї, я твій, десь чують дідугани, а солов'ї, та ви вже знаєте, як сплять гаї.